Obiteljsko gnjezdo Svim slušateljima internetskog radio Srijem želim dobar dan. Dobrodošli u još jednu emisiju Obiteljskog gnjezda. Emisija je posvećena mjestima i obiteljima Vukovarsko-sremske županije koji svojim životom i radom dokazuju da se na ovim prostorima može živjeti i uspjevati. Danas ćemo vam predstaviti selo Lovas u općini Lovas. Tamo smo se sreli sa načelnicom općine gospođom Tanjom Cirbom koja je predstavila svoju općinu i selo. Objasnila nam je kako pomažu svojim građanima, koje ustanove imaju, na čemu rade i što vide u budućnosti na tom području. Dobar dan, gospođo načelnice. Dobar dan, hvala što ste nas posjetili. A, recite nam nešto o općini Lovas. E, općina Lovas nalazi se, jel, kao što znamo, na istoku Vukovarsko-Srijemske županije. E, u svom sastavu imamo dva naselja, to su naselja Lovas i Opatovac. Ukupno prema zadnjem popisu stanovništva imamo 1215 stanovnika. Živimo ovdje u ruralnom području gdje je poljoprivreda pretežna djelatnost nažalost nosimo se s nekim problemima kojim se nosi i cijela ova županija Moram spomenuti da je općina Lovas imala velika stradanja tijekom domovinskog rata kada smo bili okupirani i kada nam je ubijeno ili poginulo 89 mještana. Evo ovih dana obilježavamo dana stradanja. Imamo i te tužne obljetnice, jel? imamo i još uvijek jednu nestalu osobu. Sva ta ratna teška stradanja i žrtve, evo rezultat su onoga kako danas Lovas i Opatovac izgledaju. Taj puno manji broj stanovnika u odnosu na broj stanovnika 1991. godine koji je bio 2300 stanovnika. Puno manji broj stanovnika je rezultat između ostalog i stradanja mještana općina Lovas, a isto tako i e, progonstva gdje se jedan dio ljudi nastanio onda e, van općine Lovas je ostao i evo sad danas ne toliko značajno. Mladi ljudi odlaze iz cijele ove županije, pa i šire iz ovoga kraja. Općina Lovas nije toliko pogođena odlaskom mladih ljudi i evo tu se, to je nekako težište našeg rada da mještanima osiguramo kvalitete uvjetne za život i rad i da poglavito evo zadržimo mlade obitelji to je zaista lijepa vijest. A ja sam čula recimo da u Lovasu nema nezaposlenih ljudi. Kako ste to postigli? Pa e, to vam je vjerojatno informacija koju ste imali proteklih godina e, prije gospodarske krize koja je nastupila. E, naša situacija danas nešto je drugačija, imamo nezaposlenih osoba. Međutim, ja moram istaknuti na području općine djeluje nekoliko jakih gospodarskih subjekata, tipe poljoprivredne zadruge, lovac, tvrtke Arator, tvrtke Triko, čiji pogon, tvrtka iz Iloka, čiji pogon djeluje u Lovasu, tekstilna industrija. Evo i veći niz obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, nešto privatnih obrta, tvrtku Citrus sam zaboravila, tako da nije bilo većih e, događanja u smislu otpuštanja ljudi kako se to masovno dešavalo u državi. Evo mi smo tu i kažem imali sreću da su tvrtke evo čvrsto danas stoje na svojim nogama, da su preživjele krizu, da su zaposleni ostali, no imamo, imamo jedan broj nezaposlenih ljudi na evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. <clears throat> Mada kažem mi se trudimo evo na sve moguće načine da tu budemo od pomoći. E, to je zaista lijepo čuti. E, recite nam šta općina Lovas e, pruža obiteljima u svojoj općini, šta imate od usluga ili ustanova koje pomažu da ljudi tu žive i da ne odlaze? Evo ja ću sad te usluge i potpore pokušati sistematizirati pa ću krenuti od onih najmlađenih dakle od novorođenih beba, e, mladim obiteljima sa, odnosno obiteljima sa novorođenom djecom, općina ima program potpora za svako novorođeno dijete, prvo u obitelji daje 7000 kuna, za drugo novorođeno 8000 kuna, za treće novorođeno dijete 10, odnosno četvrto i svako sljedeće dijete dajemo 12.000 e, kuna. Znam da to nije presudno ne, od nekakva pomoć koja će vas potaknuti da obitelj dobije dijete, ali evo kada dođe do rođenja djeteta nastojimo i tu biti od pomoći. Imamo kvalitetan dječji vrtić gdje smo evo pokušali pogod, e, dati jednu pogodnu cijenu, e, roditelji plaćaju 310 kuna, znači zajedno sa hranom, boravak djeteta u vrtiću i imamo kvalitetnu e, vrtićku nastavu, znači profesionalno osoblje. Ono što me radi, što uvijek vrlo rado ističem je to da imamo dvije vrtićke grupe, znači cca 35-40 djece je stalno u vrtiću, što evo nije karakteristično za ovaj kraj. Imamo kvalitetnu predškolsku nastavu, dakle takozvanu malu školu koju u potpunosti financira općina Lovas i traje cijele godine, odnosno onako kako to zakon nalaže od 1. listopada do 31. svibnja iduće godine mi je produžimo do kraja školske godine. Kompletno je financira općina Lovas također sa stručnim kadrom i evo opet ističe mi ove godine imamo 17 djece, to su budući prvašići na jesen, što je jedan lijep razred Ove godine u prvi razred smo ih upisali 14. Znači to je u biti povećanje broja djece u odnosu na godine, naše godine nakon povratka kada je bilo četvero, petero djece, kada je osnovna škola Lovas recimo imala maksimalno 60 učenika, danas ima 84 s tim da i ovih 40 djece je uključeno u jel, vrtička dešavanja. vrtića nije inače u posebno ustrojstvena jedinica osnovne škole Lovas, tako da evo možemo reći da naša škola skrbi od cca 120-130 djece, što je zaista lijepi broj. U... osam razreda? Osam razreda. Učenici kad krenu u prvi razred osnovne, mi nabavimo knjige za prvašića, odnosno dajemo obitelji potporu 500 kuna. Obitelji koji školuju troje ili više djece nabavljamo najskuplji komplet udžbenika. Ove godine smo nabavili i kompletno bilježnice e, za sve učenika, a evo sad kako se vrijeme kada se lokalni proračuni polako stavljaju na papir, pripremaju za iduću godinu, namjeravamo staviti i nabavku e, knjiga, e, iduće godine se mijenja ta naklada knjiga, tako da mislim da ćemo uspjeti isfinancirati nabavku knjiga za udžbenika za sve učenike, sve kako bi pomogli roditeljima. Mi školske aktivnosti tu još financiramo, tipa ne znam škole, plivanja, eko škole, podupiremo onu školsku kuhinju tamo gdje su roditelji siromašni. Evo, baš danas smo raspisali ili jučer i natječaj za studente, za studentske stipendije, a učenicima srednjoškolcima zajedno s vukovarsko srednjskom županijom sufinanciramo prijevoz za učenike. Evo, to je jedan od mjera kojima pokušavamo pomoći mladim obiteljima. Za mlade, one malo odrasle, što kažem koji su prošle školovanje, obično putem mjera stručnog osposobljavanja za rad ili unutar općine ili u našim uredima poput Ureda za međunarodnu suradnju Tidla čiji smo suvlasnik da tako kažem i sufinanciramo rad. Evo pokušavamo pomoći mladima i da steknu ta znanja i vještine kroz stručno osposobljavanje, a također kroz niz projekata. Evo jedan imam pred sobom, Lova za mlade. Pokušavamo evo, iznaći radna mjesta za te mlade koji su kažem, tu imaju malo specifične vještine i znanja za rad na europskim projektima, ali evo pokušavamo i njih na neki način zbrinuti. šta pružate starijim obiteljima ili starijim građanima? Evo, mene je da ste me to pitali. E, do sada smo tu imali svojevrstan problem. Deset godina je općina ova stvorila kvalitetan program Pomoć u kući koji je prije par godina tadašnje ministrica Cao Opačić ukinula zakonom i tu nam se e, javio jedan veliki problem gdje nam je jedno 180 do 200, zavisi kako kada, starih i nemoćnih ostalo bez one pomoći u kući koji su imali 10 godina na koji su bili naviknuti. Općina se tu na brzinu snašla i formirali smo vlastiti odsjek za socijalne usluge, uposlali dvoje djelatnika koji su nekad radili u tom programu i tu smo e, evo zadnje dvije, tri godine interventno reagirali, odnosno pomagali tamo gdje je nužno starim i nemoćnim osobama. Ovih dana imamo obavez da nam kreće projekt sa želi koji smo kako sam već spomenula, mi smo dionici Ureda za međunarodnu suradnju TINFA, putem TINFA smo aplicirali projekt za želi, Najava je, moram reći najava, jer još uvijek, kažem, nisu niti potpisani ugovori, e, da će uskoro krenuti program. Prema onome kako smo ga mi aplicirali, 50, e, pardon, 25 žena bi radilo u programu i skrbilo o starim i nemoćnim osobama na području općine Lovas. Mi što se tiče starih i nemoćnih, evo uvijek prigodom ne znam, nekih blagdana tipa Uskrsa, Božića, obiđemo svaku kuću gdje su stari i podjelimo podijelimo im na slovarski list koji redovno izdajemo i neku simboličnu pohom paketić. E, u biti što je poanta ti posjeta da svaku kuću gdje žive stari i nemoćni netko posjeti prilikom blagdana. Naše stare i nemoćne obilazimo u domovima koji su smješteni, njih redovno obilazimo. Također vrlo je aktivna udruga umirovljenika, evo čiji rad mi sufinanciramo i onda i oni imaju niz aktivnosti za umirovljenike koje mi podupiremo. Evo, trudimo se, kažem, od, od rođenja, što kaže od 7 do 77, pa i dalje i prije i poslije, evo pomoći i biti na usluzi svakom mještaninu općine Lovasa ja, bih ja bi već možda pitala, spomenuli ste par puta za Tintel. Mhm. Kako je došlo do tog projekta? Kako je to nastalo? Pa evo, to su moji prethodnici tadašnji načelnik gospodin Željko Cirba i tadašnji načelnik općine Tovarnik, susjedne općine Marinko Beljo, slijedom iskazanih potreba, slijedom ukazane potrebe da se općine polako pripremaju i da stvaraju kapacitete za tada nadolazeće europske fondove, ali i slijedom toga što je bilo niz potreba, a malo novaca, pa se već onda radilo na projektima sa međunarodnom zajednicom, i unutar Europe i van sa drugim državama gdje se na neki način um, prijavljivali projekti, tražila pomoć, neke stvari su i dosta stvari recimo u vas realizirana na taj način, postalo je jasno da e, moramo stvoriti kapacitete, a isto tako da smo premali da bi nastupali sami. Sjeli su sa ostalim čelnicima, općinom Tompajevci i tada je bila i općina Njemci i evo dogovorili formiranje tog ureda, nešto kasnije su Njemci izašli, ušao je grad Ilok, a evo prije dvije, tri godine nam se pridružila i općina Stari Jankovci. Dakle, Ura za međunarodnu suradnju je stvari jedan stup te dobre međuopćinske suradnje gdje mi zajedno Uh, zavisno svako od svojih potreba, nekad svi zajedno, nekad jedna, dvije općine, evo sa svojim partnerima i prijavljujemo i realiziramo projekte, dakle sami puno projekata je koji smo, gdje smo premali, a evo, sjene se, dogovori se i mislim da ta međuopštinska suradnja od 2005. već ide niz godina. Mijenjale su se političke opcije, mijenjali su se načelnici, ali ona bez obzira na to dobro funkcionira, općine su financiraju rad ureda i evo cijeli niz projekata je izašao iz toga ureda. Imate zaposlene u tom uredu? Da koliko e, voditelj ureda je gospodin Mladen Markešić, on ima pored sebe stalno zaposleni dvoje kolega, a svi ostali su uglavnom mlade osobe uposlene na projektima. Svi oni kako i prijavljaju projekte, tako kad se otvori projekt koji nosi radna mjesta kao za želi projekt želji će imati svog voditelja projekta i asistenta, svi oni su, kako bi olakšali općinama financiranje rada ureda, oni su vam uposleni na projektima, znači njihov se rad uglavnom financira iz projekata i onda te projekte uglavnom vode i na njima asistiraju mladi ljudi, to je što sam već spomenula, način kako mi pokušavamo kroz razno razne aktivnosti te mlade uposliti. Puno hvala na ovim informacijama, gospođo Cirba, i ja vam želim da nastavite i dalje tako dobar i, i uzoran rad. Evo, hvala vam lijepo još jednom i lijep pozdrav svim slušateljima. Doviđenja. U selu Lovas srela sam se sa obitelji Pejić, obitelji koja se sastoju od oca Branka, supruge Zore, kćeri Minje i sina Lea. Kćer Minja živi u Lovasu sa svojom obitelji, a sin Leo ima 23 godine i nakon kratkog izbivanja ponovo živi sa roditeljima. Razgovarali smo i sa sestrom gospodina Pejića, Anom Burger. Gospodine Pejić, recite nam nešto o svojoj obitelji i sebi. Pa evo da predstavim svoju obitelj koja nam se sastoji od manje više desetak članova E, znači, e, s nama e, radi i sin i kćer, zatim šogor, sestra, njihova djeca. Radimo u svojoj privatnoj firmi koja to ove godine ima 20 godina rada. Radimo oko 70 hektara zemlje, 25 hektara vinograda, posjedujemo vinariju u kojoj punimo e, vina, flaširamo, prodajemo grožđe, prodajemo mošt i to nam je osnovna djelatnost. Od e, prošle godine e, smo registrirali se i za turizam u Opatovcu imamo nazovimo je kuća izletište gdje možemo gostiti oko 50 tako ljudi imamo otvorena ognjišta za spremanje hrane sobe za spavanje i tako pomalo svime i svačim da se bavimo da bi nekako, da kažemo, preživjeli na ovim našim prostorima ovdje. E, jeste li vi rođeni Lovašanin ili ste se doselili ovamo? Mi smo se doselili ovdje otprilike možda prije jedno 200-300 godina. <laughs> <laughs> I sigurno smo se doselili tu negdje iz Bosne. Ovaj, ovaj, smo malo gledali u stvari oko Tuzle ima najviše pejića iako priča imaju u Doboju i ne znam ti gdje, ima ih sve, ali otprilike tu. Znači da smo mi ovdje, možemo reći da smo domaći. Pa domaći šokci. Tako je. kako se živi u Lovasu? Kako se živi? S čime se ljudi ovdje bave i kakva je struktura stanovništva recimo? Pa prije 90. godina većina je radila u Borovu e, i kod nas je bio pogon e, šivači za šivanje gornjih dijelova obuće i tu je radilo neke 400 žena. Bila je zadruga koja je bila zaposlena otprilike oko 100 ljudi. Danas je sasvim drugačija situacija. Borovo ne radi, a što se tiče same zadruge, ja mislim da je ostalo nešto oko njih šest zaposlenih. E, prodala se zadruga, ovi ostali sada nešto rade u tovarniku, u Borovu možda njih par ili ne. Ovi ostali što ih ima, kad se uzme da je to, da, je poginulo nešto oko 76 ovaj, ljudi koji su bili vezani što uz zemlju, što uz Borovo i tako to. Udovice su napustile Lovas. Lovas ima nešto oko 600 do 700 stanovnika, tako da puno umirovljenika i malo se radi zemlja. Čime se još bave ljudi ovdje? Pa- Poljoprivredom samo kao i vi ili mislim preradom poljoprivrednih proizvoda ili ima još e, nekih gospodarskih djelatnosti? Pa evo, neko ima vinograde, ima nas tu par jedno, mm, otprilike nas šest koji radimo vinograde i proizvode vino. Ima njih jedno troje, ja mislim, koji rade e, vošnjake, jabuke i kruške. Imaš možda koji obrt, eto, to je to. Nema nas puno u stvari. E, kakva je po vama budućnost ovog sela? Odnosno, hoće li opstati? Ja pa, mi se nadamo da će opstati. Iako sigurno je ovo jedna kriza u stvari, bar što se tiče samog mjesta, iz razloga toga što je jako puno ljudi je otišlo na razne, neki su otišli u Njemačku, neki otišli u Irsku, neki su otišli u gradove, neki u Zagreb i tako to. Ostalo nas je u biti malo. Ja se neka šalim, pa kad kajem, kad bi neko s nekim da otičem popiti ovaj, u kafić piće, moram ga naručiti. Jer ne, ne mogu ga jednostavno naći tamo. Ono, nema. Nekad je u Lovasu bilo pet ovaj, e, kafića ili gostiona, danas je samo jedan i on je poluprazan. Eto, preko vikenda jedino bude ovaj, e, pun. Gospodje Pejić, kako vi živite u Lovasu? Ja živim dobro. Ja jako volim Lovas i ne bih htjela nigdje drugdje živjeti. I dok smo bili u progonstvu, Živjeli smo u Slatini i tamo smo radili, e, oboje dobro smo se snašli i mnogi su nam govorili zašto se vraćate, e, ovdje ste se već snašli, a pozna kako će tamo biti. Međutim, za mene nije postojala nikakva druga opcija osim života u Lovasu. Jednostavno, ja sam rekla čak i ako mi ostanemo ovdje kao na salašu, ja neću ići nikud odavde. Jednostavno sam vezana za, ovaj, za ovo mjesto i za ovaj kraj i mislim da čovjek ovako, znači moja obitelj je tu, za mene je to vrlo važno. Moja kćer e, se udala i otišla živjeti u Zagreb, srećom njen muž je isto porijeklom iz Lovasa i nakon nekog vremena e, su se vratili u Lovas. Mislim, oni su jedni od rijetkih i evo tu su zasnovali obitelj, imam četvoru unučadi, oni su tu blizu i za mene je to dovoljan razlog za sreću i za ono da kažem da sam zadovoljna životom u e, Lovasu. S čime se vi bavite? Jel ste još radnom odnosom? Ja sad sam upravo u fazi iščekivanja e, rješenja za mirovinu. Inače sam radila isto u našem obiteljskom poduzeću, a sad se baziram na kuhanje i <laughs> čuvanje unučadi. Pa dobro. <laughs> kakvim ocjenjujete vi društveni život u Lovasu? šta tu sve ima recimo za žene vaše dobi ili mlađe? Pa evo, um, za mene isto predstavljalo izvor uh, veselja, da kažem i radosti, sastan, sastanci u udruzi žena Lovas. Sastajali smo se jednom mjesečno i organizirali smo um, sastanke ili uh, nekakve dobrotvorne akcije ili slično. Međutim, evo i to se sad dogodilo da i mi nakon deset godina smo prestali sa radom što zbog e, osipanja članstva e, starijih članica e, koje su jednostavno zbog dobi prestale dolaziti, i, a podmladak nije stizao. A em ove <clears throat> pravila nova koja su uvedena za udruge u stvari su nas demotivirali da nastavimo dalje raditi. I to mi je ovako baš žao zbog toga jer to je baš ovako za nas bilo... A šta mislite da je problem vođenje evidencije ili pa sva papirologija znanja. i zapravo e, ja kažem mi smo bili jedina udruga gdje se niko nije otimao da bude predsjednica predsjednica koja je ovaj e, ona je posustajala zbog svojih e, obiteljskih obaveza a niko drugi se nije htio prihvatiti Kažem, obično se otimaju ko će biti predsjednika, kod nas je bilo obratno, kod nas zapravo svi, a svi su htjeli raditi, kad god je bilo šta potrebno ove, napraviti, sve smo se odazivale i sve smo radile, samo niko nije htio biti glavni. Da. <laughs> Inače sam ja bila potpredsjednica, ali zbog ovih mnogobrojnih obiteljskih obaveza nisam se mogla prihvatiti da preuzmem mjesto predsjednice, pa smo, evo tako, za pa sad nije, nije sad u penziji? Pa evo, da, da, ali <laughs> moje obiteljske obaveze se samo povećavaju, a ne smanjuju, tako evo. I evo, recimo, kulturno-umjetničko društvo, jel, u Lovasu postoji i pomalo, mislim, isto dosta teško se održavaju e, zbog tog osipanja članstva, ali evo, voljom i entuzijazmom u stvari voditelja još uvijek to postoji i nastupaju i evo bili su i na Vinkovačkim jesenima i tako. Jesu vaši unuci uključeni da, unuka. I unuk. počinje svirat tamburicu, a unuka pleše. Znači imate i sviračku tavu sekciju. Da, da, tamburašku. u to to zapravo dolazi naš profesor stari, on je u mirovini. Mislim, iako ovo kad kažem stari, ja njega ne smatram <laughs> starim, iako je u mirovini Franjo Vitek. On je bio e, profesor njemačkog e, u Lovasu, prije rata radio u školi i sad on živi u Vukovaru, ali svejedno isto je vezan za Lovas, pa evo tako pomaže u stvari na taj način, obučava djecu da sviraju. Da. Ehm, što vam recimo oboje mi možete to reći, što vam najviše nedostaje u vašem mjestu? Um, oko čega bi odgovorni trebali povesti računa? Pa, ne bi to baš mogao tako isformulirati u stvari što nedostaje. Nedostaje ljudi. Izađe se na ulicu i nemaš nigdje nikoga. Naveče kad, kad se izađe nemaš jednostavno nikog. Nema ljudi. Šta bi se moglo napraviti? Jako malo ne vjerujem da se išta uopće može napraviti zato što je takav trend nastupio ovaj, da, da mladi odlaze ovaj, eh, misleći za boljim životom. Da li je to bolji život ili nije, ne znam, ovaj, ali... Pro, ja vjerujem da će to proći. Ono, kolo sreće se okreće. Mislite da, ćete, da će se vratiti ljudi? Pa mislim da, da će se to ipak eh, preokreniti da kažemo, na neki način i ovaj da će ljudi vidjeti da u stvari nije baš svugdje sreća otići iz eh, svog mjesta i ima, ima prednosti biti u selu, ono, što se svega toga tiče. Nigdje ti nije kao kod kuće. Samo što to ljudi kasno skuže. Pa da. Pa eh, što se tiče naše eh, općine i mislim, mislim da su oni stvarno dali maksimalno E, ono da su učinili jako puno počeši od Željka Cirbe pa nadalje zbilja e, za ljude da ostanu ovdje e, da se pronađe, evo tu je otvoreni taj pogon trikoa sve su učinili da se napravi poslovna zona da bi ovaj se otvorila neka nova radna mjesta međutim evo triko radi tako kako poslovna zona ništa od nje zapravo na kraju krajeva nije mislim, ne, ne znam, ničijom krivnjom, jel? Tu su bili svi uvjeti za otvaranje nekih pogona ili ne znam, nekih e, objekata. Međutim, na kraju krajeva nije to zaživjelo. Mislim da kažem, oni su učinili maksimalno sa svoje strane i znači e, time što je e, omogućen ovaj, osnovana je ova kako, tintl, jel, Razvojna kao agencija. Razvojna agencija, isto tako da bi se pomoglo u raznim projektima i poljoprivrednicima. Mislim ono, jel, a da ne kažemo svim, to je sigurno načelnica rekla, razni projekti, jel, razni, novac koji je iz europskih fondova doveden na razne načine i popravljanje što se tiče infrastrukture i sveg ostalog. Međutim, takav je jednostavno općenito, ne samo znači u našem kraju, nego u cijeloj Hrvatskoj e, kriza ekonomska ili šta već ili politička na neki način ili e, zasićenost e, ljudi tim nekim problemima u politici, u vladama, ovako, onako. I e, ja ne znam, to je jednostavno sad postala kao neka pošast u stvari taj odlazak. Po mom mišljenju, ja zaista vjerujem ako neko zbilja nema, nema nikakvog posla i, i mora na neki način sebi osigurati egzistenciju i odlazi u inozemstvo, ali mi se čini na neki način da je to postalo i kao neka vrsta pomodarstva, ono, da, da i ljudi koji imaju svoj, svoj posao i plaću, dobro ja to sa moje točke gledišta koja sam tako jako vezana baš e, za ovaj kraj, iako su moji, da se sad vratim na onaj početak, jer moji su doseljeni iz Hercegovine ovamo. I ja jako volim Hercegovinu, ali ovdje sam se rodila, i ovaj, zbilja ono, ja kažem, šta će mi tisuću eura ako moram živjeti u Njemačkoj? Mislim, to šta već e, ljudi smatraju kao neki dobitak kad odu inozemstvo, da imaju, ne znam, toliko plaću ili da mogu nešto kupovati. Šta će mi to sve ako moram tamo živjeti sa tim ljudima, sa tuđim, mislim, Znači nema cijene. Nema te cijene, mislim da bi ja ošla, šta bi to, koliko bi ja to trebala, sad baš ne znam, milion dolara kad bi neko <clears throat> rekao evo tad tamo dođi, možda bi se i predomislila. Ali za ovo, što ne znači da, mislim, ne bih htjela da me se pogrešno shvati da neko kaže lako je tebi. Ni malo nam nije lako, jako teško opstajemo i naročito je od, od 2008. to je bilo ono stvarno lila jer smo bili ušli u, u kredite jel, da bi to sve isfinancirali i to smo ono uz jedvite jadve ono jednostavno preživjeli i danas se borimo da opstanemo, ali ovaj kažem, ne znam da li je to tamo e, svima tolika sreća. Evo, naš sin je išao u Irsku, bio je tamo tri mjeseca i mi smo ga e, sa tim i e, tom namjerom i pustili, mislim pustili, odobrili mu, jel da ide da vidi kako to izgleda u svijetu kad se radi. Mhm. I on se ekspresno vratio nakon tri mjeseca i baš pred njihov veliki praznik onog svetog Patrika, pa mi smo mu rekli pa ostani sad još par dana pa ćeš vidjeti jel, taj, kako to izgleda u Irskoj. Međutim, on je rekao prvu kartu za nazad <laughs> nakon tog jel, nekog roka i vratio se. Pa šta biste onda savjetovali mladima u Glovasu? pa evo, ne znam, mislim da možda treba malo strpljenja. Ovaj, ja se nadam da ono što kaže uvijek se vrti kolo to sreće, ono nekad bolje, nekad gore, pa jednostavno malo strpljenja i ovaj, ako ima nekakav posao i, i ne znam toliko koliko eh, za opstanak, mislim da bi se trebali strpiti i Misliš da će biti bolje? Pa mislim, ja se nadam. Iako ne znam za sad konkretno na osnovu čega ta nada, osim čistog optimizma, mislim, koji onako, mislim da treba u svakom čovjeku e, ovaj, postojati, jer šta onda? A mislim da je to kod nas malo ovako općenito u mentalitetu u stvari. Da, ono, da se sve gleda radije na ono crno. Ono uvijek je čaša pola prazna, a možda je i pola puna ipak. Pa ja. moguće u našim krajevima da da, više da, da. zbog svega što smo doživjeli. Da. Ajmo pogledat nešto, ajmo, ajmo gledat ono nešto šta je lijepo, šta nas raduje, šta, jel? Pa je, mi samo ja kažem, kad pogledamo ovaj, i kad e, kulturno-umjetnička društva i šta ja znam već, ili te pjesme, ili nožnje, ili šta već, pa di to ima? A o prirodi i o, o prirodnim bogatstvima to da ne pričamo. Gdje ima tako lijepa zemlja? Pa, pa, i još uvijek i mislim, bez obzira na, na to, ja kažem, evo, mi smo jedan e, ovako dosta nam ljudi kaže neobičan primjer da ovaj, znači dva šogora zapravo, jel, brat i sestra i ovaj šogor da tolke godine obstajemo da, da radimo zajedno. Pa mislim, malo treba ono što kaže, pogledati šta ti je to, šta ti donosi dobro. Tako je. Znači pozitivne primjere pa da. gledati. Što vi kažete, gospođana? Pa evo ja bih mogla reći kad razgovaramo o, o mladima, mislim da su mladi danas puno više imaju želja nego što smo mi imali u, u ta vremena kad smo bili kao oni. Znači i drugačije potrebe i, i da iz toga znači od, radi toga da odlaze. Mislite imaju veće potrebe pa mislim ova, ova sva tehnika, znači u moje vrijeme, ja to znam djeci reći, nije morao moj tata meni ni mobitel, ni vozački, ne nije morao, nego nije toga bilo. A sad e, mi kao roditelji ono dosta ima toga šta bi njima trebali omogućiti, a dosta nam je teško u ovakvoj situaciji. Da, tako je. Prvenstveno bi trebalo u stvari e, mlade ono nekako poticati u stvari da, da se počne baviti samostalno sa nekim svojim poslom, da mu nije cilj se zaposliti u državnoj upravi. E sada, ko bi to trebao ispraviti, to je malo pitanje, zato što i država baš tako radi. vi kad gledate recimo prosjek plaća, znači u privatnom sektoru, da je manje nego što državna uprava ima prosjek e, plaća što se toga tiče. Zatim odgovornost koja je u privatnoj firmi i koja je odgovornost u državnoj upravi. Možemo reći da je u državnoj upravi manje više nikakva, dok si ovaj, u privatnoj firmi stalno na, nazovimo na nekom ispitu. O tome se radi. I još jedna stvar, trebali bi, bar ovaj naš kraj, malo da se ugleda na Međimurje, znači tamo neki Varaždin, Čakovec, kako oni rade. Ono. I zašto kod njih ima toliko puno obrata i, i malih firmica, a zašto kod nas nema? Zašto kod njih to potiču, a zašto kod nas se, možemo reći, to ne potiče? Već se e, nastoji da se ljudi zaposle u nekim, e, kažem, e, firmama, one koje nisu tako, nije da kažemo neatraktivne, ali daju sigurnost jednostavno što se tiče samog posla i i same ovaj plaće dok mm, ljudi ne vole rad kod e, privatnika ono baš, baš zbog te nesigurnosti u stvari što se svega toga tiče. Imate li vi zaposlenih djelatnika? Mi imamo, ali sad smo mi unutar, e, da kažemo, familije zaposleni ovaj, e, prije, prije krize, znači prije 2008. Pa i dok smo imali... Do 2013. Do 2013. smo imali pa tu je bilo, ono, osciliralo se, ali do, do 12 e, zaposlenih. Poslije toga, ovaj, jednostavno, kad su cijene počele poljoprivredi padati, više nismo mogli, ovaj, a nije ni bilo više potrebno smo podizali ovaj, nasade vinograda i onda su nam bili potrebni ljudi. Poslije toga više nije i onda se došlo na to da mogu sezonci, da se može, e, kako se zove ovo na kupone da mogu ljudi raditi. Sad na kraju Strojevi. Sad na kraju nam najviše recimo što nam trebaju u berbi ljudi, e, njih jednostavno nema. Ono. I morali smo se bazirati u stvari na komben za branje e, grožđa. Tako da to... Znači mehanizacija. Mehanizacija. Mi manje više, evo za vinograde imamo sve nam je mehanizirano. Možemo tako reći, čak, čak bi mogli raditi rezidbu u stvari ali ovaj, eto to se na neki način šta ja znam ono nađe se još digo tko mm, ili iločani imaju neke svoje ljude i tako da na takav način. ali danas nemate nikog ni zaposliti ovdje više. Jednostavno nemaš ljudi. Ovi što jesu tu, oni negdje rade. Dolaze li stranci u sezanske te poslove u obzir? Pa, pa nama bi došli u obzir kad bi, kad bi to, ali e, problem je u tome što kaže zapravo moraš unaprijed, jel, odrediti točno koliko ti da bi zatražio odobrenje za, za rad stranaca. Jer mi koliko znamo i koliko smo imali e, ovaj, saznanja da zapravo u Srbiji ljudi ima koji hoće raditi i koji znaju. E sad, da bi njih e, dobili za rad, to bi trebalo, znači sad već u prvom mjesecu planirati točno koliko ljudi ti treba i kada, a to je vrlo teško. Ne znamo ni kakva će biti godina. Može okrenuti mrazu u drugom mjesecu i smrziti vinograda, mi da zatražimo ili već, mislim, to je u poljoprivredi jako teško. Mi znamo mjesec dana ili pet dana prije berbe koliko nam ljudi treba i, i kad će trebati, a ne u prvom mjesecu. Tako je. Kako izgleda vaš tipični radni dan, na primjer? Počinje sa kavom. <laughs> Kaj <laughs> znači, ovaj, tako je. E, prije dok smo, par godina dok je to bilo ovako intenzivnije i dok smo mi bili mlađi, puno ranije smo se ustajali i sve to. No, međutim, moj radni dan se sastoji od, od čitavog dana. Pa prema tome ne počinjemo rano, znači tu negdje počinjemo oko 8 sati, ali radimo, možete reći tako, do, ako je ljeto, onda do 8 sati navečer se radi, ja, što se toga tiče. I ovaj, e, sve se svodi na ili vinograd ili u vinariji ili je potrebno puniti e, vino, negdje odvesti vino i tako to. E, što se tiče ratarstva, to šogor mi malo, on više radi ratarstvo, ja više radim po pitanju vinograda i vina i tako da smo se podijelili to. Uglavnom više nema mor sezone, to je najgore. Nekad je lepo bilo u poljoprivredi kad dođe zima ili kad dođu neki kišni dani pa i nemaš šta raditi. E sad više nije tako. Ako kiša pada, onak ideš, puniš boce, ne znam ja, i tako pakiraš vino i imaš tih poslova. Ako je lijep dan, onda, onda možeš može da biraš poslova hoćeš raditi ovo, hoćeš ono, uvijek, uvijek neki poslovi još stoje, znači koji se trebaju, ovaj, koji nisu završeni. I, evo, A, I papirologija. Da. <laughs> A da ne, pri, da ne pričamo što, što se... Ono koje je isto tako... E, <laughs> iskompliciralo, iskompliciralo stvari. Kako se ušlo u Europsku uniju, u stvari da, da trebaš svaku bocu uh, e, zapisati koju si prodao, pa onda koliko je to staklo, je to staklo tamne boje ili svjetle boje, pa koliko je to staklo teško, pa koliko si uzo čepova, pa su to plutani čepovi koji spadaju u eko, ili su to limeni koje moraš to, pa onak povratna naknada, pa ni ne znam, mislim da ima previše toga, ako si špricao s ovim, pa onak piši to, i tako dalje, i tako dalje. Ko vam to sve vodi, vi? Pa što se tiče te, da kažemo, vođenja toga, to vodim ja u stvari, bar što se tiče poljoprivrede. Čerka ona vodi što se tiče e, administracije, računovodstva i tako to. I to je to. Znači da uvek imaš osiguran posao. Bilo kiša, snijeg, da. sunce, <laughs> nema Kad je veze. prerada u pitanju, isto vi niste samo primarni, nego i sekundarni proizvođači. Što se tiče e, svega toga, e, mi smo iz prijašnjih e, ovaj, natječaja, još dok nije Hrvatska bila u Europskoj uniji, smo se javljali ovaj, na mjere 4 i 6 Ministarstva poljoprivrede, tako da smo ovaj, uspjeli pribaviti svu potrebnu mehanizaciju što se tiče rada u vinogradu i što se tiče opremanja samoga ovo, E, podruma. Tako da imamo kompletno sve strojeve koje su potrebne u, za podrumarstvo i vinarstvo i, i vrlo kvalitetne možemo ovaj, reći. Koliko godišnje proizvodite vina? Evo, ovo nam je prva godina u kojoj smo proizveli jako malo stvari vina. E, radili malo neku adaptaciju u podrumu, pa nam je potrebno stvari da, da se riješimo i zaliha i svega toga. Većinom od ovih godina smo proizvodili oko 35.000 litara. Podrum nam je 70.000 litara, tako da se svake godine otprilike zanavljalo ovaj, ta količina e, vina i eto, u zadnjih ove dvije, tri godine počeo je, u stvari možemo reći da je biznis sa, moštom, u stvari. Sve više mošta prodajemo. Kako to? Zašto? Kome treba mošt? <laughs> mošt? Pa mošt, mošt vam treba svima na Jadranu <laughs> i svima u Zagrebu. I osobito ovaj, u zadnje ove dvije godine je ovi u Moslavini kod njih je bio mraz pa su se bili smrzli vinogradi i onda evo, imamo baš jednoga, ovaj tamo sa slovenske granice. Svake godine ga tuče led. Kaže, njemu super, kaže, no šta je tu super? super je to što tebe otuče led i ono dođeš kod mene kupit vino. ja? <laughs> Znači, vi prodajete možda... poluproizvod i mogu vam reći da je to najisplativije. I ne znam šta je ljudima, u Makarskoj prodajemo po 10.000 litara mošta, e, njih je recimo 10-15 ljudi, uzimaju po 500 litara po, mošta po 1000 i onda još njega pitaju kako da prave vino. I to recimo, a za par kuna više mi bi im prodali vino. Ne, oni kupuju mošt i prave sebi vino. da, da. da se pokažu da Ne, najbolji su kad ovaj, osobito ovih prvih godina kad sam išao tamo dolje, kao E, a koliko ima šećera? Ja kažem, taman ti je to dovoljno. A koliko bi ja trebao staviti? Ja kažem, nema potrebe da stavim. Ne, ja stavio dve kile. Ja rekao, slušaj, dve kile ti je puno, to je maksimalno da se daje šećera ovaj, tu. Dobro, ja ću sve jedno staviti, kaže, dve kile. Znaš, ono, i šta ćeš onda? A ništa, kao ono, malo vode i to razvodnim i to ti je super. A da, ali kajem, što se tiče mošta, to je ovaj, tako krenulo u stvari da... I to mali, sve uzimaju mali on. A uzme negdje tamo, ona uzima 100 litara, onaj 200 litara, 300 litara. A da. Pa dobro. <laughs> Ali e, to je, u stvari nama je prednost zato što mi to možemo, velike je posao u stvari i vrlo riskantan. E, prije dvije godine mi je ovaj jedan odustao. Napravio sam za njega mošt i ono, Večeras smo se dogovorili i ujutro treba da pošalje ovaj kamion po moštu. Čovjek odustao. Ono. I šta je? Mošt je onako za dva dana kreće. Počinje fermentacija i gotovo. Jel? I ono, mi onako neviđeno ostalo ostane meni. A mi ga inače ohladimo na 10 stupnjeva, tako da može biti da je sposoban za transport u stvari. Mhm. Ovaj, to. I to moraš ono, dva dana tu radiš i treći dan to mora ići, inače kreće, gotovo, završeno, jel? Mislim... I u tom slučaju onda vi morate to preraditi vina. Pa što ćemo drugo? Pa da. I onak moraš imati toliko posuda i ne znam ti nija čega i eto. Um, priuštite li si vi večernje izglaske ili kako se zabavljate u <laughs> Imate li vremena za godišnje odmore? E, najveća mi je zabava kad sjednim i počnem puštati pjesme od... <laughs> iz mladosti. <laughs> iz mladosti, da. Bar što se toga tiče. Ovaj, Ma ima zabava, kako ne bi bilo zabava, mislim, samo što ne stižemo svugdje. <laughs> Ovaj, pa ne, a život na selu je danas šta je, za 15 minuta si u Vukovaru, bar što se toga tiče, što, možeš otići i ono, tamo vamo. Ja sam utruzi vinogradara, mi smo, ajmo reći, dosta aktivni. Što znači aktivni? Znači da ono, ovaj, organiziramo eto, te neke naše sastanke, Vina nam, Martinje, da, vina nam ne fali, pa prema tome... <laughs> Ovaj, I veselje. Da. Tako da... muzika I muzika bude uvijek obavezna. Tu, tu nema ovaj, što se toga tiče. E sad ovako neki ozbiljnijih izlazaka baš i, baš i nema što kaže ono, osim ako ne računamo izlazak u Porta Novu. <laughs> <laughs> to je što se mene tiče, evo. Evo ona, ona izlazi malo više, ali danas bila u šiju. Kakve odnose imate sa susjedima u selu, družite li se tu? Eto, čula sam da imate kud, imate, imali ste udrugu, žena. žena. da. Znači, to je to. A susjedski je ovako? Pa dobri, dobri. I rodbinski, i prijateljski, i Evo, pa to je to baš što čini taj život u selu ja zapravo smatram e, čitav ovo selo svojom proširenom obitelji. Svi stanovnici u ovom selu, što kaže, što je rekao Branko kad smo bili u Slatini, ovaj, kaže, pa šta ću ja s tobom, ne znam, znam tebe, ali ne znam ti ni, tatu, a ne znam ti ni dedu. A u ovom selu, znači, znam, jel, i tebe i, i tvoje i tako, za mene je to čar e, života na selu. Znači, svi se znamo i svi, svi su mi ovdje kao moja proširena obitelj. S čime se bave vaša djeca ovdje? E, vaš sin, recimo, se vrati iz Irske. Hoće li nastaviti s tatom posao ili... Pa najvjerojatnije. Nije htio ni pod razno da kreće studirati jer je e, bio ovaj iznerađen činjenicom da recimo njihova kćer studira e, u Osijeku na poljoprivrednom fakultetu i kaže uči cijelu noć. Pa ko je to vidio? Kao... <laughs> Toliko učit kao to ne dolazi u obzir. I znači radi ovdje e, s nama iako još neformalno za sad pomaže, još ne smatramo da je zaslužio ovaj, jel, da bude <laughs> zaposlen, još je na, na roku kušnje, a inače i on ovaj, e, je u dobrovoljnom vatrogasnom društvu. Vatrogasac je, evo sad je nedavno išao nekakve ispite polagati, tako i oni vatrogasci imaju isto neke svoje akcije i dobrotvorne i e, mhm. razne aktivnosti, da. A tu je naslijedio djeda svog po, po page liniji, tako mhm. da djed je bio vatrogasac 50 godina ili koliko, pa sad... Gospođo Burger, vi ima, imate isto čer, dvije si, čerke. Dvije čerke. čerke, jedna starija, ona ima, imamo i unuka. Mhm. E, ona je još na bolovanju. A ova mlađa, ona je na fakultetu u Osijeku. Da, znači, da, da, da. Koji smjer? Poljoprivredni, sad je cvjećarstvo i povrćarstvo. O, eto, ona se upravo ovih dana sprema drugi puta put u Ameriku. Toliko e, voli to upoznavanje nove sredine, samo kao, putovanje. Znači, kao znači, student ide tamo raditi, znači tri mjeseca radi, jedan mjesec putuje. Eto, donijet će vam nova iskustva. Da, nove da, eto. Ideje. Nju, nju ne privlači Život nas Nije Mislim, odavno mi je rekla, čujat se nam namjeru vratite ovamo. E sad, vidjet ćemo. Mislim, ja kažem nju, ovdje uvijek čeka, jel tako? Tako je, da. A sad, gdje će završiti, vidjet ćemo. Nadam se da neću u Americi. <laughs> mislim, nije ni ona toliko, samo je zanima ono upoznavanje i putovanje i tako. Dok ima mogućnost kao student. Pa neka. Da, to je ono, ima šema, jel, work and travel, jel, rad i putovanje, to baš omogućuje se studentima, nađe im se i posao i organizira se i smješta i sve i onda radi i Lijepo. usput malo upoznaje i putuje. Naše vrijeme nije toga bilo, ne, ne. ali imaju tu mogućnost. Ono časkom u Ameriku, da. Mene nije palo na pamet, jel da putujem neku dalje. <laughs> Mislim, ali evo dobro, zašto ne, ako neko želi, ima mogućnost, ono, zanima ga to, mislim, neka probaju. Tako je. A vi kako vidite svoju, recimo, penziju ovdje? Samo da dođe. <laughs> Hoće li vam biti žao ako vaša djeca ne odluče nastaviti Kao vašim prvo, ne vidim još svoju penziju iako ja kažem da sam ja od rijetkih, um, stvarno što su išli u školu, pa ovaj, malo je njih koji rade u stvari. Ja, ja sam već dobrano prešao 60-tu, tako da... Ali kad ću dočekat penziju, to mi još ovako nije izgledno. Ne, vidim sebe baš ovaj, mm. u mirovini i da otiđem u mirovini isto bi mi se pisalo. Mislim da bi isto morao raditi što se toga tiče. E sada, ostaje nam još jedno tri godine sam si postavio za cilj u stvari da, da vidimo će od ovih naših nešto biti da kažemo bit će, ja pretpostavljam da će biti, ono optimista sam po tom pitanju da oni to preuzmu, ali ovaj treba, treba dosta iskustva u stvari za, za privatni poslov što se toga tiče jel, nekad kad doneseš neku takvu odluku koja može loše završiti u stvari Mislim, teško je to u stvari, što se toga tiče. A oni su još relativno mladi u stvari, ono, osobito ovaj naš ima 23 godine, pa ono, vjerujemo da će za jedno dve godine biti. Još da raste. Da, biti tek <laughs> onda, to je naša ocjena što kaže ono.